بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين اما بعد سی و درس از دروس شمائل رسول الله علیه الصلاة والسلام سی و درس هست و چهل و باب چهل و سومین باب امام ترمزی رحمه الله میگوید باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم آنچه که در مورد روزه رسول الله علیه و سلم وارد شده از احادیث صحیح روزه های خصوصا نافله که رسول الله علیه و سلم می گرفتن از دوشنبه و پنجشنبه از تاسوها، شورا از عرفه و روزه سه ماه در روز روزه ایام بیز اینا همه روزه هایی هست که رسول الله علیه و سلم می گرفتن غیر از روزه شعبان و ماه های دیگر مثل محرم که حالا رسول الله علیه و سلم حریص بودن که بیشتر اون ماه را روزه بگیرن حالا خواهد اومد در ضمن بحث روزه خودش در اصل در لغت به معنای امساک میاد به معنای منع میاد یه چیزی انسان از خودش من بکنه اصل روزه در لغت اینه اما در اصطلاح شرعی اینه که در یک وقتی که شر محدد کرده دست از نوشیدن از خوردن و همچنین از همبستری با همسرش اینا دست بکشه از اون شهوتی که باید خودش رو ازش نگه داره خب روز یه قسمتش از از اون چیزی که الله جل و علا از ما خواسته اینه که ما به تقوا برسیم یا ایها الذين امنوا كتب علیکم الصیام و کما کتب علی من قبلكم لعلكم تتقون بس تقوا هست روزه چه نافله چه فرضه قلا بالاخص رمضانش درسته که یه قسمتش دست از آشامیدن و خوردن و اینا باید بکشیم دست از شهوت خصوصا وقتی که روزه است یه چیزهای دیگر هم تاکید شده بر دست کشیدن ازش که رسول الله علیه و سلم گوشزد میکنه اونم دست از غیبت کشیدن از دمامی کردن از از دو به همزنی از دروغ گفتن چنانچه رسول الله علیه و سلم با توصیه و تأکید میفرمایند که الله نیاز به دست کشیدنت از غذا و آب نداره روزه یعنی اینکه تو دست از گناه بکشی چشمت به نامحرم نخوره زبانت از حرام نگهداری از اون غیبت از اون دروغ الله نیاز به نخوردنت نداره هدف از روزه اینه که تو خصوصا دست و پای شیطان الله از تو بسته در رمضان که درهای بهش باز میشه درهای جهنم بسته میشه دست پای شیاطین بسته میشه برای این اینها همه اکرام برای روزدار دیگه فردا نه روز قیامت بگی که نه شیطان مرا وسوسه کرد شیطان گولم داد و فریبم داد نه دست پای شیطان برای مؤمن روزدار بسته شده یعنی الله جل و علا این توان این قدرت رو به مؤمن میده که بتونه این تمرین را بکنه و در جلو شیطان ایستادگی بکنه هدف از روز اینه به تقوا برسی و بتونی تقوا داشته باشی و یک تمرین باشه برای مؤمن تا اینکه بتونه بر روی اون تقوا استقامت و ایستادگی داشته باشه 298 هشتمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتیب بن سعید قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عبد الله بن قال سألت عائشة رضی الله عنها عن صيام رسول الله صلی الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان این حدیث حدیث امین عایشه رضی الله عنها مثل اونجایی که داشتیم در بحث نماز ضحا که گفتن که رسول الله علیه الصلاه و السلام نماز ضحا یه بار گفتن که خوندن یه بار گفتن نخوندن خب گفتیم بر اساس اینه که گاهی رسول الله علیه الصلاه و السلام اون نماز ضحا هم ترک میکرد به خاطر اینکه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین فکر نکنن که فرضه مثل نماز تراویح اینجا هم روزه هم همینطور اینجا اون عایشه دنها میگه گاهی رسول الله صلی الله علیه و روزه میگرفتن میگفتیم که دیگه افطار نمیکنه و گاهی هم افطار میکردن میگفتیم دیگه روزه نمیگیره اونم همش به خاطر چی به خاطر رفق به صحابه خودش رضوان الله علیهم اجمعین از باب رفق از باب اینکه بر خودشون سخت نگیرن برایشون سخت نشه و هیچ وقت ماه کاملی رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه نگرفتن جز رمضان حالا میاد در احادیث بعد خواهد اومد از خود گفته ام عایشه که بعضی از ماها را بیشتر روزهاش روزه گرفتن الا اندکی یکی دو روزی که روزای شکه که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه گرفتن از اون من کرده پس رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر گاهی روزه رو ترک کردن علت ترکشون چی بوده رفق به صحابه خودش رضوان الله علیهم اجمعین تا اینکه بر خودشون سخت نگیرن حالا خصوصا در مدینه حالا این چیزی که امنی عایشه در مدینه میگه چون مدینه قضیهش فرق میکرد تا مکه رمضان در مدینه فرض شده سال دوم برخلاف اون روزهایی که رسول الله علیه و سلم میگرفتن در مکه نه که روزه نمیگرفتن و میاد ان بازم در ضمن بحث روزه هایی که رسول الله علیه و سلم در مکه گرفتن و بیشتر های رسول الله علیه و سلام غیر از رمضان در مدینه بوده بعد از اینکه شهر کامل شده چون دین به تدرج بر رسول الله صلی الله علیه و فرض میگشت و کم کم به وجه تمام رسیده مثل قضیه مشروب و غیر اینا ابتدا کراهت داشت و بعد دیگه حرام شد بر امت 299 حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس بن مالک رضی الله عنه انه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما حديث اولی دار مسلمه إن حديث دومي هم دار صحيح بخاري إن حديث صحيح صحيح حديث ناس بن مالک مثل حديث اون العائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم گاهی مهرة كامل يا یا بیشترش روزه میگرفت تا جایی که میگفتی نمیخواد افطار کنه یعنی نمیخواد یعنی اون روزش دیگه روزه باشه و جایی هم روزه نمیگرفتن تو فکر میکردی که رسول الله علیه دیگه روزه نمیگیره اصلا و نماز شبش هم همینطور یعنی گاهی میخوندن هر شب و گاهی هم ترکش میکردن که فکر میکنی که دیگه رسول الله صلی نماز تهجد نمیخونه گفتیم هم اینها برای چیه برای عدم استمرار رسول الله صلی برای اینکه صحابه بر خودشون رضوان الله علیهم سخت نگیرن و فکر نکنن که این روزه یا این نماز که جز نوافله واجبه میتونن ترک بکنن رسول الله علیه و سلام اعتدال داشت حالا چه در روزهش و چه در نمازش خصوصا اینجا که اشاره میکنه انس رضی الله عنه و كنت لا تشاء ان تراهم من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما یعنی رسول الله علیه و سلام خب میدیدی شب میخوابیدن و گاهی هم میدیدی شب نماز میخونن گاهی شب کامل و گاهی قسمتی از شب و اینطوری نبود که رسول الله علیه و سلام نخوابه الا حالا استثنا جایی هم میشد که نخوابه یعنی بحث انس رضی الله عنه اینه که فکر نکنید که رسول الله علیه و همیشه شب بیداری داشتن با نماز تهجد نه وقتی برای خوابشون بود و وقتی هم برای نمازشون حالا خصوصا در سفرها رسول الله علیه و سلام بر خودشون سخت نمی گرفتن نماز تهجد و نماز شب خصوصا در سفر میسر میشد براش برای رسول الله علیه و سلام روی شطور بر سواره خودش رو هر طرفی که میرفت حتی رو به قبله هم نبود رسول الله علیه و سلام بر روی شطورشون نماز میخوند نماز تهجدش نماز وترش سيسادومين حديث إمام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان حديث البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس أمنين عائشة أنس بن مالك و اینجا عبدالله بن عباس همه تاکید دارن بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی پی در پی روزه میگرفتن تا جایی که میگفتی دیگه افتار نمیکنن دیگه روزشو نمیخورن هر روز یعنی روزه میگرفتن و جایی هم روزه نمیگرفتن هر روز غذا میخوردن تا جایی که میگفتی دیگه رسول الله علیه و سلام روزه نمیگیره و هیچ ماهی نبود رسول الله صلی الله علیه و سلم کامل روزه بگیره خصوصا از زمانی که به مدینه اومدن الا رمضان ماه کامل رو روزه نگرفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم جز رمضان حالا اینم بازم در حدیث ام عایشه خواهد اومد سيسد حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان جاء حديث أم المؤمنين أم سلمة هس که حدیثش هم که صحیح آلبانی هم تصحیح میکنه میگه ندیدم رسول الله علیه و دو ماه پی در پی روزه بگیره جز شعبان و رمضان کلا این تصحیح میشه البته در احادیث بعدی که منظورش از اینکه شعبان رو کامل روزه میگرفت چیه خصوصا در گفته ام عایشه رضی الله عنها واضح تر از این حدیثه إمام الترمذي رحمه الله ميقياد بعد از این هذا اسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم این حديث هم از أم سلمة روایت شده هم از أم عائشه و شو هم یکیه راوی هم از أم عائشه و هم از أم سلمة أبو سلمة هست أبو سلمة بن عبد الرحمن حالا حدیث بعدی از حدیث امون عایشه این حدیث که الان خوندیم را توضیح میده که منظورش از این که رسول الله علیه و سلام شعبان را کامل روزی میگرفت چیه حالا رمضان که واضحه بالاخره الان مونده شعبان 302 دومین حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيام لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله بل كان يصومه كله حديث در بخاری مسلمین حدیث ام عایشه ابو سلمه ازش روایت میکنه حدیث قبلی هم که داشتیم حدیث ام سلمه راوی از هر دوتا هم ابو سلمه هست و تأکید این دو تا از همسران رسول الله علیه و سلم ام سلمه و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما بر اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر ماه شعبان رو روزه میگرفتن اینجا میگه ام عایشه رضی الله ندیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر ماهی را روزه بگیره برای الله سنت نافله لله روزه بگیره مگر شعبان شعبان روزه میگرفت مگر اندکی بلکه یصوم کله یعنی همه شعبان روزه میگرفت الله استثناء هم داره الا قلیلا که یکی دو روز که روزه شک که خود رسول الله علیه و سلم منعش کرده بس اونم یکی دو روز هم هیچی به حساب نمیاد از سی روز یک روز روز شخص نگیره خب 29 روز روزه گرفته پس ماه کامل روزه گرفته و این تقلیب در لغت عرب هست و این یکی از مستندات اهل سنت در این که کل دلالت بر شمول نمیده که مثلا ما لازمه این رو بگیریم که این قضیه تکرار میشد از رسول الله صلی الله علیه و و پیاپی کل اون ماه را روزه میگرفته مثل اون حدیث که دانو که اون زن صحابی میگه حفظ القاف القرآن المجید میفی فی النبی صلی الله علیه و سلم یقرأه كل جمعه على المنبر سوره قاف را حفظ کرده از رسول الله صلی الله علیه و هر جمعه میخون بر سر منبر کل را کل جمعه اینطوری ما مفهومش برداشت میکنیم که هر جمعه خونده در صورتی که رسول الله هر جمعه نمیخوندن بیشتر جمعه ها یا خیلی از جمعه ها یا گاهی یا معمولا میشه ولی این کل که دلالت بر این داشته باشه که همیشه بوده خیر و اینجا یک از ادله هم این کلی که اینجا در دو تا حدیث داریم حدیث ام سلمه و ام عایشه رضی الله عنهما گواه بر این قضیه که این کل دلالت بر شمول نداره دلالت بر اینکه تمامی امه را روزه میگرفته نداره چون استثناء کردن گفتن الا قلیلا همین حدیث ما در صحیح مسلم داریم با این لفظ از ام عایشه رضی الله عنها کان یصوم شعبان کله کان یصوم شعبان کله همه شعبان رو روزه میگرفت کان یصوم شعبان الا قلیلا کان یصوم شعبان الا قلیلا شعبان روزه میگرفت مگر اندکی که حالا گفتیم یک یا دو روز بوده اون قلیلاش که این الا قلیلا استثناء کرده تفسیری از اون کل که این کل را ما شمول نفهمیم همیشگی نفهمیم یعنی همیشگی و همه نفهمیم که همه اون ماه را روزه گرفته سيسد السبومين حديث الإمام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة حديث حسنه والبني تحسين میکنه تأكيد بر روزه گرفتن سه در هر ماه و حدیث در این باب هم زیاده خصوصا اینجا حدیث ابن مسعود داریم حدیث ابو هریره هم داریم در این باب رضی الله عنه و غفر الله له و لامه که میگه رسول الله علیه و سلام فرمودن صوم شهر الصبر و صوم ثلاثه ایام من كل شهر صوم الدهر حدیث صحیح امام احمد روایت میکنه صوم شهر الصبر شهر رمضان یعنی ماه رمضان یک ماه رمضان گرفتی و سه روز در ماهای دیگر سه روز در ماهای دیگر غیر از رمضان گرفتی این روزه دهر یعنی روزه سال کامله چون هر حسنه ده برابر میشه صوم شهر الصبر و صوم ثلاثة ایام من کل شهر صوم الدهر روزه ماه رمضان سی روز بلاوه سه روز در ماهای بعدی در اون یازده ماه که میشود اون سه روز زرب زر یازده سی و سه روز سی و سه روز که زرب زر ده بکنیم میشه چقدر؟ میشه سی سد و سی با سی روز ماه رمضان سی سد شستا این روزه دهره روزه یک سال در صحیح مسلم داریم از حدیث امونی عایشه رضی الله عنها سوال میشه از معاذ ازش سوال میکنه معاذ العدویه سوال میکنه از امون عایشه اکان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم من كل شهر ثلاثت ایام آیا رسول الله علیه و سلم سه روز در ماه روزه میگرفت قالت نعم فقلت لها من ای شهر كان یصوم یعنی کجای ماه روزی روزه میگرفت قالت لم یکن یبالی من ای ایام الشهر یصوم نگاه نمیکرد یعنی گاهی اول اون ماه گاهی وسط اون ماه و گاهی آخر اون ماه روزه میگرفتن حالا غیر از ماه شوال ماه شوال قضیهش جداست که البته حدیثش رو اینجا نیورده امام ترمزی که اونم در وصفش اومده که روزه دهره چون 6 روز بله به اون 30 روز ماه رمضان میشه 36 روز که ضرب در هم بکنیم بازم میشه 360 اونم رسول الله علیه و تاکید تأکید کردن برش البته هرچند گفتم حدیثش اینجا نیست در این کتاب شمایل نیست ولی خب از روزه هایی هست که رسول الله علیه و سلام تأکید دارن برش روزه 6 روز شوال حالا سوالی که مطرح میشه آیا مثلا بالفرض بعد از رمضان من اون 6 روز را روزه گرفتم شوال رو روزه گرفتم بعد ماه بعدی من دوشنبه پنجشنبه رو روزه گرفتم و یک روز دیگر غیر از اون دوشنبه پنجشنبه شد سه روز آیا این سه روز برام محسوب میشه بله سه روز محسوب میشه این سه روز غیر از سه روز ایام بیوه این سه روز مطلقه هرگاه شخص روزه گرفت هرگاه شخص روزه گرفت در ماه چنانچه اینجا در حدیث امون عایشه داریم نگاه نمیکرد رسول الله صلی الله علیه و این سه روز لله مطلقش کیه مثل نماز تحیه مسجد تو میتونی با قبلیه بخونی میتونی با وضو بخونی میتونی با استخاره بخونی تحیه مسجد سبب داره تو میتونی با نماز دیگه راتبه دیگر جمع ببندی این سه روز در ما هم همینطوره میتونی دوشنبه پنجشنبه باشه چنانچه شیخ ابن باز میگه و شیخ ابن عثیمین هم همینطور میتونه دوشنبه پنجشنبه باشه میتونه ایام بی که 13 هم 14 هم 15 هم, هم میتونه باشه و میتونه اون سه روز شوال هم باشه یعنی با اون شش روز شوالت هم باهاش جمع ببندی و میتونی هم با روزه عرفه جمع ببندی حسابش بکنی و همچنین با روزه محرم در اون البته یک روز عرفه حساب محرم هم یک روز البته تاکید بر اینکه مخالفت با یهود بشه قبل از هم روزه گرفته بشه کلا خواهد اومد یصوم من غرت کل شهر ثلاثه ایام اینجا یک نوعش را اینجا در این حدیث داریم از حدیث عبدالله بن مسعود که ابتدای ماه را رسول الله علیه و سلم روزه گرفتن سه روز ابتدای ماه نه که همیشه بعضی ماها ابتدای ماه رو روزه میگرفتن و قلما کان یفطر یوم الجمعه اندک بود رسول الله صلی علیه و سلم جمعه ها روزه نگیره یعنی معمولا روزه می گرفتن روز جمعه و خود رسول هم در حدیث در صحیح بخاری که توصیه دارم بر این جمعه به تاکی هم روزه گرفته نشه لا یصومن احدکم یوم الجمعه الا یوما قبله او یوما بعده روزه جمعه رو به تکی نگیرید حدیث دیگه هم داریم البته حدیث جویریه که روزه بودن روز جمعه بعد رسول الله علیه و سلام بهش میگن اصمتی بالامس دیروز روزه بودی گفتن نه گفتن فردا میخوای روزه بگیری گفت نه جویری همسر رسول الله صلی الله علیه و سلام جویری بنت الحارث رضی الله عنها ام المؤمنین روزه بودن بعد گفتن که فردا روزه میگیری گفتن که نه رسول الله علیه و گفتن اذن فافطری پس امروز روزتو بخور پس روز جمعه روزه گرفتن با یک روز قبل و بعدش مشکلی نیست فقط یک جایی هست یک مشکلی که هست اینجا شیخ البانی رحمه الله میگوید که با روز بعدش نمیشه با روز قبلش میشه و این مفهوم اعتبار نداره شخص مثلا جمعه بگیره با شنبه چون ما نص بر تحریم روزه گرفتن داریم روز شنبه حتی اگه سبب هم داشته باشه عرفه هم باشه محرم هم باشه حق روزه گرفتن شنبه نداریم آلبانی مطلقا روزه نافله را در روز شنبه حرام میدونه و این خلاف مذهب جمهوره یعنی چه از ائمه اربعه و چه شیخ بن باز بن عثیمین همه بر اینن که شنبه مثل روز جمعه میشه به طور غیر تاک روزه گرفت یعنی شنبه به تنهایی نه شنبه با روز جمعه چنانچه در این حدیث لا یصومن احدکم یوم الجمعه الا یوما قبله یوما بعده یوما بعده خب شنبه میشه شنبه میشه خب این نص حدیث بر این که حالا هرچک آلبانی میگه اون منطوق اینجا مفهومه و این مفهوم مردوده در مقابل اون منطوق ما اون چیزی که قاعده داریم میگن همیشه الجمع اولا من التفریق جایی که میشه جنب است بهتر از اینکه خصوصا این حدیث صحیحه در صحیح بخاریه و احادیث هم صحیحه یعنی در این باب حسین الان بحث روز جمعه هست با روز بعدش و اینها همه ادله ای هستن چنانچه شیخ ما شیخ عبدالمحسن عباد هم میگفت یه مناظره البته هم هست بین شیخ البانی در حج و شیخ عبدالمحسن عباد در همین روز گرفتن روز شنبه و البانی اونجا هم تاکید میکنه در اینکه مادامی که رسول الله صلی الله علیه و من کرده شنبه روز گرفتن دیگه مقرون و غیر مقرون نداره ولی کن صحیح اینه که مقرونش درسته و این یکی از ادله هست بر اینکه دو تا حدیث داریم در اینکه رسول الله علیه و سلام روزه را مقرون تجویز کردن هم با قولش هم با تاییدش بر جویری حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه که اینجا داریم در صحیح بخاری لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله او بعده و اونم حدیث جویری رضی الله عنه که صحیحه 304 مين حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعه الجرشي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس ومن عشرة عشر رضی عنهم میگه رسول الله بودن خصوصا بر روز گرفتن این دو تا روز يتحرى یعنی تأکید داشتن در روز گرفتن روز دوشنبه و پنجشنبه آیا چرا میاد حدیث بعدی سيسد پنجمین حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه وغفر الله له ولامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم در این حدیث رسول الله علیه و سلام میفرمایند که اعمال انسان بر الله جل و علا عرضه میشه در روز دوشنبه و پنجشنبه در این دو تا روز بر الله جل و علا عرضه میشه و منم دوست دارم این اعمالم که بالا برده میشه و عرضه بر الله میشه دوست دارم در حالی بالا برده بشه که چی من روزه هستم فاحب ان يعرض عملي وانا صائم در حالی که من روزه هستم حدیثم صحیحه این حدیث البانی در ابو قلیل تصحیح میکنه و شواهدی هم داره از حدیث اسامه بن زید رضی الله عنهما اینجا حدیث ابو هريره رضی الله عنه است و اونجا هم حدیث اسامه بن زید در حدیث دیگر داریم از حدیث ابو هريره رضی الله عنه غفر الله له و لامه که میگه رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودن تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين و يوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين و يوم الخميس روز دوشنبه پنجشنبه درهای بهش باز میشه فيغفر لكل عبد فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا هر کسی شرک با الله جل و علا نیورده در بهش براش باز می شود و اعمالش پذیرفته می شود کسی که شرک به الله نیورده باشه الا رجلا مگر یک شخص استثنا میشه از اینها رجلا بینه و بین اخیه شحنا مگر دو تا برادر مسلمانی که بینشون شحنا هست کدورته قهرن از هم دیگر فیقال انظروا هذین انذرو هذین حتی یصلحا این دوتا اعمالشون عرضه نشه این اعمال دست نگه داشته بشه از عرضه بر الله جل و محروم بشن از قبولیت این عملشون در اون روز دوشنبه و پنجشنبه اون دوشنبه پنجشنبه که در این حدیث هم داشتیم که عرضه میشه بر الله جل و علا و در بهشت هم باز میشه در این دوتا روز و رسول الله صلی الله علیه و هم دوست داشتن این دوتا روز هم روزه باشه و سه بارم تاکید میکنه رسول الله علیه و سلم انذرو هذين حتى يصلحا انظروا هذين حتى يصلحا انظروا هذين حتى يصلحا حدیث از مسلمه خب الان اون روزم یاد کردیم که الان اینجا رسول الله علیه الصلاه و السلام گفتن دو تا مسئله بیان کردن در روز دوشنبه پنجشنبه یکی اینکه در بهش باز میشه یکی اینکه عرضه بر الله میشه اون اعمال تعرض ای تعرض اعمال علی الله منهج متکلمی خصوصا شراح مثل نووی و غیر شما اگر اینجا باز بکنید میگن کنایه از رحمته کنایه از مغفرته کنایه از اینکه شخص درجهش بالا برده میشه باز شدن درهای بهشت خصوصا در رمضان که الان ما داریم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و میگه رمضان که اومد تفتح ابواب الجنه درهای بهشت باز میشه اعتقاد ما اهل سنت اینه که حقیقتا درهای بهش باز میشه و تغلق ابواب النار درهای جهنم بسته میشه خصوصا در رمضان بسته میشه حالا اینجا روز دوشنبه پنجشنبه غیر از رمضان داریم در بهش باز میشه خب مقصود چیه در بهش باز میشه دوشنبه و پنجشنبه است یک قسمتش که واضحه باز میشه اعمال فرشتگان بالا میبرن و اعمالی که نوشتن و اعمال فرد رو عرضه بر الله جل و علا میکنن اعمال رو عرضه بر الله میکنن دو شخصی که با هم دیگه کینه کدورت دارن دو شخصی که قهرن از هم دیگه دو تا مسلمونی که دنیا سبب شده از هم دیگر فاصله بگیرن و به قول امروزی اون اخوت و برادریشون رو کات کنن از بین ببرن و قهر کنن از هم دیگر الله جل و علا میگه که انذرو هذه این دو نفر بهشون مهلت بدید این دو نفر رو ترک کنید راهاشون بکنید یعنی عملشون دست نگه داشته بشه ازش از عرضه بر الله جل و علا حتی یصلح حتی اینکه صلح کنن این از یک طرفی توبیخه از یک طرفی هم تشویق به اصلاح ذات البین از یک طرف دیگر هم بحث اکرامه مؤمنه لله یک کاری انجام میده گذشت میکنه لیاقت اینو داره که الله جل و علا اون عملش رو ببینه و بپسنده و خب اینها از جمله چیزهایی هست که سبب میشه الله جل و علا اون بنده را دوست بداره اعمال انجام داده بر الله عرضه میشه الله خصوصا رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمان دوست دارم منم روزه باشم اعمالم در حال روزه بر الله جل و علا عرضه بشه خب اینا فضیلته این که بهش درش باز میشه یک تشویقی هم از رسول الله علیه و سلم بر ما حالا چه در دوشنبه و پنجشنبه و چه در رمضان تشویق بر ما بر اعمال خیر حالا بعضی گفتن کنایه از اینه که در بهش باز شده این یعنی عمل بهشتیان رو انجام دادن در اون روز میتونی راحت انجام بدی یعنی عمل اهل بهش به انسان راحت میشه به خاطر همین که در بهش باز میشه و عمل در اون خصوصا در رمضان انسان خیلی طاعت و عبادت براش راحتتر میشه از روزه گرفتن از نمازهای تهجد خوندن و الی آخر حالا این بعضی مفهوم را گرفتن ولی خب ما گفتیم یعنی اون چیزی که اومده در شهر ما تسلیمیم و حقیقت شما نمیدونیم چرا الله جل و علا در را باز کرده شک درش نیست که اکرام الله جل و علا به مؤمنین و داره تشویق میکنه به مؤمنین که عمل اهل بهشت رو هم بیشتر انجام بدن به خاطر که در بهشت رو براشون باز کرده در جهنم هم بسته تا اینکه توفیق عمل گناه رو پیدا نکنن و غیر از این تاکید هم کرده دست پای شیاطین هم میبنده الله جل و علا خصوصا برای روزدارش این اکرام الله جل و علا تکریمه برای اون مؤمن روزدار و یک مسئله دیگر هم که هست من اشاره کردم بهش در فرمودی الله جل و علا یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون روزه خصوصا روزه دوشنبه و پنجشنبه و روزه وسط ماه 14 ام 15 ام اینها تأکید شده خود رسول الله علیه و هم تشویق کردن برش اینها برای مردها خصوصا در این دور زمان که فتنه زن زیاده که رسول الله علیه و سلم به صحابه خودش رضوان الله علیهم اجمعین توصیه کردن کسی که استطاعت ازدواج نداره فعلیه صیام و وصفم میکنن درباره روزه فانه جنه سپره برای اون مؤمن روزدار در مقابل شهوت در مقابل فتنه زنها و این تاکید رسول الله علیه الصلاه و السلام بر روزه نافله گرفتن خصوصا ایام بیض یعنی سه روز وسط ماه 13 هم 14 هم 15 هم که خون جوش میاد و حتی خیلی از بیمارستان ها در اروپا و غیر در این سه روز جراحی هاشون انجام نمیدن چون خون میگن خون فوران داره جوش داره و اونایی که حجامت هم انجام میدن در این سه روز حجامت انجام نمیدن چون خون بند نمیاد خون میجوشه به خاطر قدرت ماه جاذبه ما در این سه روزی که ماه کامله و رسول الله هم علیه و سلم تشویق کردن که این سه روز را ما از ایام بیض روزه باشیم و این گفتم یعنی به صحت و سلامتی خودمونه و برای حفظ خودمون در مقابل شهوتش وقتی خون میجوشه شهوتم خود به خود شهوت انسان هم بیشتر میشه و تنها چیزی که شهوت انسان را کم میکنه روزه هست و معمولا اینو دارم میگم معمولا مردها و همچنین زنها مرده ولی بیشتر در این سه روز عصبانیتشون تندخویی و مزاجیشون بیشتره به خاطر اونم جوش خونشون این از باب نصیحت دارم میگم اینو که مواظب خودشون باشن در این سه روز خصوصا سیزدهم چهاردهم هم هر ماه قمری جوش خروش انسان بیشتره و شاید همون عصبانیت ما کار دست خودمون بده و مثل زن که ایام حیز داره حوصله خودش نداره بیتابی میکنه و ما هم بر ما حرام شده زن را در اون چند روزی که حیز میشه طلاق بدیم چرا چون دست خودش نیست حرام بر مرد طلاق بدعیه حرام بر مرد در اون ایام حیزش طلاقش به چون زن دست خودش نیست یکی دو روز قبل از حیز یکی دو روز مونده که پاک بشه این زن دیگه دست خودش کمر درد داره نمیدونم دست پا درد داره و اینجا هست که شر بر تو حرام کرده طلاقش بدی به خاطر اون حالتی که داره ما مردا هم همینطور ما مردا حیز نداریم ولی خونمون جوش میاد از این بر یک طرفش معالجه و درمانش 13 و 14 و 15 روزه بگیری و یک طرف دیگر هم حجامت لا یحبس به احدکم الدم خون در شما حبس نشه زیاد نشه فتموتوا این که نمیرید خون کهنه میشه خون زیاد میشه این خون خونت به خاطر اینکه اون جوش و خروشش کمتر بشه هر از گاهی حجامت کن تا اون خونت هم غلظتش کمتر بشه رقیق بشه کمتر بشه و هم خون جدیدی وارد تنت بشه و اینها راه ها راهکار راهکارهای شریعت رسول الله علیه و سلم که ما توصیه کردن و طب هم تأکید داره بر این قضایا و این نیست که فقط شما در این نصوص شرعی داشته باشید در این احادیث خب اینجا رسول الله علیه و سلام در این حدیثی که داشتیم بیان کردن رسول الله علیه و سلام که من دوست دارم دوشنبه و پنجشنبه روزه باشم چون اعمال بر الله عرضه میشه و در حدیث دیگر یاد میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه میگه ذاک یوم ولدت فیه ذاک یوم ولدت فیه حدیث در صحیح مسلم بازم روز دوشنبه درش ولادت شدم از باب شکر الله جل و علا دوشنبه رو یکی از اسبابی که انتخاب کردن برای روزه گرفتن یکی از اسباب البته سبب اصلیش حدیث قبلی بود این که درش به دنیا آمده و از باب شکر بر این انتخاب الله جل و علا برش به عنوان پیغمبر خاتم النبیین به عنوان آخرین کتابی که برش نازل شده رسول الله علیه و سلم میگه دوست دارم این دوشنبه را روزه بگیرم همانطور که رسول الله علیه و سلم عاشورا را روزه گرفتن به خاطر اینکه در اون روز الله موسی را نجات داده چنانچه یهود از باب شکر که الله جل موسی را دست فرعون نجات داد در اون روز عاشورا در اون روز روزه میگرفتن رسول الله صلی الله علیه و که ما اولاتریم که الله حدیثش هم بازم خواهد اومد ما اولاتریم از اینکه این شکر را به جا بیاریم به الله جل و علا که این پیغمبرش را پیغمبرش موسی علیه السلام را نجات داده 306 من حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعة والخميس خب این حدیث هم تصحیحش میکنه حدیث امین عایشه رضی الله عنها که میگوید رسول الله صلی الله علیه و از هر ماهی گاهی شنبه یک شنبه دو شنبه گاهی سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه روزه میگرفتن منظور اون سه روز در ماه خب قرار بر این نیست که اگر این ماه شنبه یک شنبه دو شنبه شد ماه دیگر هم شنبه یک شنبه دو شنبه باشه گاهی این شنبه یک شنبه دو شنبه بود گاهی سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه میشد یعنی سه روز را روزه میگرفتن در هر ماه حالا روزهای متفاوت که اینجا این چنین یاد کردن لازم نیست که سه شنبه باشه چهارشنبه پنجشنبه شاید پنجشنبه جمعه شنبه شد سه روز در ماه حالا خصوصا زمانی که مصادف باشه با روزهای بیز 13 و 14 و 15 روزهای ماه قمری خیلی ها این حدیث را که رسول الله صلی الله علیه و یوم السبت در جواب شیخ البانی رحم الله که میگه که این حدیث دلالت بر حرام بودن روز روز شنبه میده میگن که مقصود رسول الله صلی الله علیه و لا تصوموا یوم السبت خب در غیر فرض و در غیر اون چیزی که شرع از مخاصه از روزه ایام بیض و همچنین از روزه عرفه و عاشورا و این مطلقش نیست خصوصا اینکه قبلا حدیث داشتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که جمعه اگر کسی خاص روزه بگیره یک روز قبل یک روز بعدش روزه بگیره 307 مین حدیث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا ابو مصعب المديني عن مالك بن انس عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان ومن عایشه رضی الله میگید رسول الله صلی الله علیه وسلم در ماهی بیشتر از ماه شعبان روزه نمیگرفت یعنی بیشترین ماهی که بعد از رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه میگرفتن در شعبان بود که قبلا هم داشتیم شعبانه الا قلیلا شعبان كله الا قلیلا قبلا شعبان همه روزه گرفت مگر کمی یکی درست 308 حديث امام الترمذي رحمه الله قياد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن يزيد الرشك قال سمعت معاذه قالت قلت لعائشه رضي الله عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثه ايام من كل شهر قالت نعم قلت من ايه كان يصوم قالت كان لا يبالي من ايه صام قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام أين یک روات را اینجا میاد توصیق امام الترمذي كامون يزيد هس هست اینجا حدیث معاذه هس از امین عائشة رضي عنها که سوال میپرسه از امین عائشة آیا آية رسول الله صلى الله عليه وسلم اون روزایی که از سه روز در ماه رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه گرفتن صحیحه سه روز در هر ماه درسته که رسول الله صلی روزه گرفتن گفتن بله گفتن خب کی اولشه وسط آخرشه فرمودن نگاه نمیکردن یعنی کجا بود اول یا وسط یا آخر یعنی این سه روز مواظبت داشتن برش که روزه بگیرن همونطور که قبلا در حدیث ابو هرره رضی الله عنه داشتیم از توصیه های رسول الله علیه و سلم و شیخ بن بازم رحمه الله میگوید یعنی که لازم نیست که مجتمع باشه یعنی سه روز پی در پی باشه میتونه متفرق باشه دوشنبه پنجشنبه باشه ایام بیض باشه هرچند که اولاتره که این سه روز ایام بیض باشه چون تاکید کرده رسول الله صلی الله علیه و برش و شیخ ابن عثیمین رحم الله یک مسئله اینجا اشاره میکنه میگه خب شاید زن عادت ماهیانه داشته باشه شیخ ابن عثیمین میگه خب الله جل و علا مادامی که اون زن عادت داشته که این روزها رو روزه بگیره خصوصا ایام بیض مثلا الله جل و علا اجرش رو براش حالا چه در روزهای عرفه چه در روزهای محرم الله جل و علا اجرشو بهش میده و خصوصا گفتم کسی که عز داره و مستحبه بر این که این سه روز را وسط ماه روزه بگیره شخص 13 هم 14 هم 15 هم ولی اگر نتونست بگیره هر وقت از ما از اولش یا آخرش میتونه سه روز را بگیره این توصیه رسول الله علیه و السلام برش و روزه ایام بیض غیر از سه روز در ماه یعنی قاطی نکنیم با هم دیگر دو تا روزه متفاوتن ولی میشه جنب است میشه با روزه دوشنبه پنجشنبه گرفت میشه با روزه شوال گرفت میشه با روزه عاشورا گرفت و عرفه میشه یعنی در اون ماه با اونها گرفت 309مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا هارون بن اسحاق الهمدانی قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه حديث در صحیح بخاری و مسلمه این حديث حدیث امون عایشه الله عنها که میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم چنانچه قریش روزه میگرفتن در روز عاشورا در جاهلیت رسول الله صلی الله علیه و روزه میگرفتن زمانی که مدینه اومدن اون روز عاشورا هم روزه گرفتن همون سال اول و دستور دادن صحابه هم روزه بگیرن چنانچه در جاهلیت هم عادتشون بود روزه میگرفتن زمانی که رمضان فرض شد این فرض جای اون روزه فرض قبلی یعنی قبلا روزه عاشورا فرض بود جای اون فرض را گرفت فمن شاء صام من شاء ترك دیگه کسی میخواست بگیره عاشورا از باب نافل و سنت و کسی هم خواست نمیگرفت چون بدل اومد جایگزین اومد و اونم رمضان که الله جل و علا فرض کرد بر صحابه رسول الله علیه الصلاه و السلام عاشورا هممون میدونیم دهم محرمه و رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که اومدن به مدینه خب دیدم بعدا یهودم روزه میگیرن قبلا خودشون رسول الله علیه و سلم در مکه روزه میگرفتن اومدن به مدینه یک سال روزه گرفتن بعد رمضان فرض شد رمضان که فرض شد دیگه خب تاکید نکردن بر روزه عاشورا چون جایگزین اومده به جای اون روزه عاشورا اومدن خبر آوردن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اونم ساله آخر حیاتشون سال آخر گفتن که یا رسول الله یهودم روزه میگیرن نص حدیث هم چنینه در صحیح بخاری قدم النبی صلی الله علیه و المدینه فراء اليهود تصوم یوم عاشورا رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که اومدن به مدینه بهشون اطلاع که روز عاشورا را یهود روزه میگیرن فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح گفتن این روز صالحی هذا يوم نج الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى این روزی که موسی با بنی اسرائیل نجات یافتن از فرعون از باب شک موسی روزه میگرفت و همچنین بنی اسرائیل بعد از موسی قال فانا به موسا منكم فصامه و امر بصيامه ما اولاترین به موسی از باب شکر نجاتش روزه بگیریم و رسول الله صلی الله علیه و روزه گرفتن با اصحاب در روایت دیگر که میفرماید عشت لأصومن التاسع اگر زنده بودم سال بعد نهمم روزه میگیرم حالا در بعض از روایات ضعیف اومده در مصند محمد که رسول الله علیه و توصیه کردن کسی خاص این روز عاشورا رو روزه بگیره اشکال نداره با یک روز قبل یا یک روز بعد یعنی 11 هم روزه بگیره ولی حدیثش ضعیفه تنها چیزی که صحیح داریم اینه که رسول الله علیه و سلم میفرمایند اگر من زنده باشم نهمم روزه میگیرم از باب مخالفت با یهود از باب شکر سنته که روز دهم ده عاشورا روزه گرفته بشه از باب شکر و همچنین پاداشی که داریم در روزه گرفتن روز عاشورا در یک حدیثی داریم که هم فضل روزه عاشورا آمده هم فضل روزه عرفه روزه عرفه در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید صوم یوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنه التي بعده وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله میگه رجای من از الله جل و اینه یعنی این تمع دارم که روز عرفه را یعنی خواستم از الله اینه که روز عرفه را این چنین براش قرار بده که گناهان صغیره خصوصا گناهان شخص ما قبل و ما بعدش در اون سال الله بیامرزه و در فضل روزه عاشورا میگه چی یک سال قبل فضیلت روزه عرفه بالاتر از فضیلت روزه روزه عاشورا هرچند که در روز عاشورا روزه گرفتن فضیلت گفتیم دیگری هم داره که اونم شکر الله از باب اینکه این پیغمبرش و موسی علیه السلام نجات داده از فرعون البته در روایت ضعیف دیگری اومده که کشتی روح در این روز به خشکی نشست ایوب سالم شد از مریضیش و اینا این حدیثش درست نیست صحیح نیست ولی اینکه موسی علیه السلام نجاتی یافته با بنی اسرائیل از فرعون صحیح در صحیح مسلمه پس مستحب روزه عاشورا خصوصا بعد از فرض شدن رمضان و این آخرین چیزی بود که رسول الله صلی الله علیه و برش بودن ابتدا فرض بود بعد مباح شد بعدا مستحب شد در آخر حیاتش با این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چیزی هست که علما اینجا اشاره بهش میکنن در بحث روز عاشورا خصوصا روز گرفتن برش خب رسول الله علیه و سلم تاکید دارن بر روز گرفتن در این روز از باب شکر الله جل و علا اینجا نه عنادتی از اهل سنت هست با کسی و نه هم اینجا این روزه گرفتنشون من در آوردی که از جیب خودشون در بیاره 1400 سال این احادیث هست خونده میشه و رسول الله صلی الله علیه و بیان کردن و خصوصا احادیث در صحیحینه در اینجا دو تا طرف مهانت داریم مخالف داریم با هم دیگر کسانی در روز عاشورا نظم میدن و صدقه میدن و الی آخر و انکار بر ما میکنن که چرا شما این روز را روزی میگیرید چرا نظر را نمیپذیرید چرا نظر ما را قبول نمیکنید انگار که ما از عنادت اونها ما روزه گرفتیم که نظرشون رو قبول نکنیم روزه گرفتن ما کاری به شهادت حسین رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که سرور جوانان بهشت در بهشت رضی الله تعالی عنه سرور جوانان بهشت با برادرش حسن رضی الله عنهما ربطی به شهادتش نداره و روزه گرفتن ما به خاطر توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و به خاطر فضیلتی که براش گذاشته شده و یاد کردن برای ما و بعضی ها این روز را جشن میگیرن این روز را جشن میگیرن مثل اون جشنی که در 15 شعبان و 15 رمضان میگیرن بعضیا به اسم قرقیعان مثل 15 شعبان همونطور که 15 شعبان چطور بعضیا بعد جشن میگیرن مثل عید سفره میندازن و خوشحالی میکنن و هدیه میدن بعضیا این رسم رسوم 15 شعبان دارن بعضی ها 15 رمضان دارن خصوصا تو جنوب ایران هم هست اطراف بوشهر مثلا در وسط رمضان در خلیج بعضی جاها در 15 شعبان و بعضی ها هم در روز عاشورا متاسفانه در روز عاشورا روزی که روزه هست عیدی میکنن جشن میگیرن اینا همه بدعته و خلاف اون چیزی هست که از رسول الله علیه و سلام برای ما وارد شده این روز روز نغم و اندوه نه روز شادی روز روزه هست روز دهم عاشورا سيسد الدهومين حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق اینجا علقمه میگه که سوال پرسیدم رحمه الله میگه سوال پرسیدم از مؤمنین عایشه رضی الله عنها آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی را خاص روزی قرار میداد چون در حدیثی داریم رسول الله صلی الله علیه و آله لا تخصوا یوم الجمعه بصيام ولا ليله الجمعه بقيام نه جمعه را خاص قرار بدید به تهجد و نه روزش هم به روزه گرفتن روز جمعه من کرده خاطر همین خاص قرار دادن یک روز به قبرستان رفتن خاص جشن خاصی قرار دادن مثل جشن نوروزی یا جشن نمیدونم تولدی خاصی یک روز قرار دادن حرامه رسول الله صلی الله علیه و آله از تخصیص روزی به کاری بر ما تحریم کرده روز خاصی مادر باشه نه روز ما هر روز مادره روز پدره اینکه یک روز خاصی باشه ما نداریم خاطر همین اینجا هم در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی را خاص روزی قرار نمیداد نه از تهجدش نه از روزش عملش برش مواظبت داشت اگر کاری انجام میداد مواظبت میکرد الا اینکه ترک بکنه به خاطر که فرض نشه مثل تراویح مثل گاهی روزه را ترک میکرد از باب اینکه صحابه فکر نکنن که چی این روزه رو فرضه و بعدم گفتن این عایشه به القمه عمل رسول مداوم بود دیمه یعنی مداوم ولیکن شما طاقت عمل رسول الله صلی الله علیه و ندارید و اینجا هم منافاتی نداره با اون حادثی که قبلا یاد شد که گاهی هم ترک میکردن اگر ترک میکردن یک مدت زمان محدودی بود ولی بیشتر اوقاتشون مواظبت داشتن بر حالا چه اون روزه گرفتنشون و چه اون تهجد خوندنشون 311 همین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراه فقال من هذه قلت فلانه لا تنام الليل قلت فلانه لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه میگه که روزی اون عایشه رضی الله میگه زنی اومد پیشم گفته شده اسمش حولا بوده و الی آخر از رفقای امون خدیجه بوده اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و نزد امون عایشه نشسته بوده رسول الله صلی الله علیه و وارد شدن گفتن این زنه کیه گفتن فلانی ولی خب یه چیزی میگه امون عایشه اونجا میگه ولی شب نمیخوابه شب تهجد از اول تا آخرش تهجد میکنه رسول الله صلی الله علیه و اونجا اینجا میفرمایان علیکم من الاعمال ما تطیقون از باب توصیه عملی را انجام بدید که طاقتش رو داشته باشید که همیشه بخونید یعنی مداوم بخونید عملی را بخونید که مداوم باشه فلا یمل الله حتی تملوا اینجا بحث ملول بودنه یعنی الله خسته نمیشه ملول نمیشه تو اینکه خسته بشید شما ملول بشید یعنی چی الله ملول هم میشه خسته هم میشه مگه نکنید اینها از جمله صفاتی هست که گفته میشه نزد اهل سنت که از باب مقابله میاد از باب مجازات میاد از باب مجازات از باب توبیخه حقیقتش مراد نیست یک نکایه هست یک تنبیهیه تنبیه مقابله با تنبیه با مجازات مثل فرمودی الله جل و علا و یمکرون و الله و یمکرون و یمکر الله مک کردن الله هم مک میکنه مکنی یعنی مکرشون رو به خودشون برمیگردونه مک کردن الله هم مکر میکنه یعنی مقابله ما مکرشون میکنه مکرشون رو به خودشون برمیگردونه نه اینکه الله مک میکنه نه الله مک نمیکنه و صفت مکر هم به الله نسبت داده نمیشه و اینجا صفت ملولیت و خستگی هم به الله جل و علا نسبت داده نمیشه صفات الله جل و صفات کماله ولله المثل الاعلى همیشه صفات الله والا و بالاست بهترین ها رو داره ولله الاسماء الحسنى اسماء الله همه حسنا هسته صفاتی که درش عجز و نقص باشه درش نیست اینجا خب یک عجزی نقصیه به الله نسبت داده نمیشه مگر چی مقید از باب مقابل تنبیه مجازات اینا همه مجازات بر اون کسانی که عبادتی را انجام میدن بعد سوس میشن ولش میکنن رسول الله صلی الله علیه و توصیه میکنن که شما عبادت را انجام میده به حسب طاقتتون که بتونید روش مواظبت داشته باشید و حالا من اینجا مثال مکر رو زدم از همین بابی که در قرآن داریم و یمکرون و یمکر الله زیاد داریم مثل فرمودی الله جل و علا الله یستهزئ بهم خب اینا صفت استهزاء صفت مک همه در باب مقابله هست و اعتقاد گفتم ما اهل سنت اینه که صفات الله جل و همه حسنا هستن و بر وجه لایق و شایسته مکانت الله جل و به الله جل و نسبت داده میشه و حقیقتش مراد نیست در این صفاتی که از باب مقابله اومده از باب تنبیه اومده و کان احب ذلك یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه میگه ابن عایشه میگه که کان احب ذلك الى رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی عمل مداوم هر کم باشه محبوب تر بود نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم الذي يدوم عليه صاحبه یعنی اون عمل کم اندک ولی مداوم نظر رسول الله صلی الله علیه و هم کسی مداومت روش داشته باشه بیشتر دوست داشتن همون چیزی که خودشون نصیحت کردن به این زن 312 همین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابو هشام محمد بن یزید الرفاعی قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل این حدیث هم صحیحه حدیث ام المؤمنین عایشه و ام سلمه رضی الله عنهما که محبوب ترین عمل نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم چه عملی بود فرمودن هر عملی مداوم هر چند کم هر عملی مداوم هر چند کم باشه عملی مداوم هر چند کم باشه که قبلا داشتیم در حدیث قبلی 313 همین حدیث و آخرین حدیث امشبمون امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدا فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك اینجا حدیث عوف مالک داریم رضی الله عنه قبلا هم داشتیم اگه یادتون هست ولی خب با لفظ دیگر اونجا داشتیم که گفتن که شبی رسول الله صلی الله نماز خونده البقره آل عمران نساء اینا با هم خوندن ولی خب اینجا یکم تفصیلش بیشتره شیخ عبدالرزاق حفظ الله الله میگه که اینجا ربطی به کتاب روزه نداره چون بحث قیام و تهجد رسول الله صلی الله علیه و ولی خب یک ربط ظریفی داره ربط ظریفش هم اینه که این حدیث در ادامه حدیث ما قبل و قبلیه در بحث اون عملی که رسول الله صلی الله علیه و انجام میدادن مداوم ولی طاقتشو داشتن و هیچ کدومم از ما مثل رسول الله علیه و سلم نیستیم در اون طاقتی که اون عایشه میگه رسول الله صلی الله علیه و طاقتش زیاد بود قدرت بدنی جسمیش زیاد بود و خود رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که من چشام میخوابه ولی قلبم نمیخوابه خب یک ویژگی هایی داشتن از باب معجزه الله بهش عطا کرده بود که ما نداریم از جمله این حدیث رسول الله صلی الله علیه و زمانی که شب بیدار میشدن اینجا عوف بن مالک میگه رکعت اول البقره خوندن بلند شدن رفتن به رکوع بالا اومدن رکعت دوم رو آل عمران خوندن معمولا نماز رسول الله صلی الله علیه و این چنین بود کی میتونه طول سال فقط دو رکعت اول نمازش اینطوری بخونه میتونیم مداومت داشته باشیم هر شبمون دو رکعت اول نمازمون رکعت اول البقره باشه بعد آل عمران نه نمیتونیم سخت بر ما ولی خب رسول الله علیه و نمازش این چنین بود میگه که شبی با رسول الله صلی الله علیه و بودم بلند شدن شب بیدار شدن رسول الله صلی الله علیه و نصف شب کمتر میخوابیدن یعنی مثلا بالفعل بعد از نماز عشاء اگر میخوابیدن ساعت 8 ساعت 11 یا نهایتش 12 بیدار میشدن دیگه بعد از اون تا صبح نماز تهجد میخوندن معمولا از نصف شب بیشتر که قبلا در تفسیر سوره مدثر اونجا داشتیم و مزمل رسول الله علیه و بیش از نصف شبش تهجد میخوندن خب میگه بلند شدن مسواک زدن سپس وضو گرفتن ثم قام یصلی سپس بلند شدن نماز خوندن فقمت معه بلند شدم کنار رسول الله صلی الله علیه و آله به نماز خوندن فبدا فاستفتح البقره شروع کردم به بقره و نه اینکه هم بقره هم سری بخونه مثل ماها نه هر آیه هم میخون می ایستاد کنارش فلا یمر به آیت رحمت الا وقف فساد آیت رحمت والله غفور رحیم بار الله من از رحمتت محروم نساز از الله جل و علا تقاضای رحمتش رو میکردن ولا یمر به آیت عذاب الا وقف فتعوذ آیه عذاب میومد آتش جهنم میومد فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اللهم إني أعوذ بك من النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة خب رسول الله صلى الله عليه وسلم می ایستادن کنار اون جایی که بحث از آتش جهنمه و به الله جل و علا از اون آتش پناه می بردن ثم ركع فمكث راکعا سپس رکوع رفتن و رکوعش هم طولانی بود به قدر قیامه یعنی خیلی طولانی رکوع کردن و یقول فی رکوعه در اون رکوعشون میگفتن سبحان ذل الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه که قبلا هم گفتیم الله سبحان اولا از صفات الله جل و علا معنای سبحان بودن الله جل و علا یعنی منزه بودن الله جل و علا از هر گونه صفت نقصی و عیبی الله جل و علا صفاتش در کمال بزرگی و عظمت و عدم مشابهت با خلقش و لایق و حسنا بودن و بهترین ها بودنه سبحان دل جبروت اون کسی که صاحب جبروته هر کسری را جبران میکنه هر عیب و نقصی را جبران میکنه الله جل و قادره بر اینکه مشکلات مردم را حل بکنه رزق روزیشون رو براشون تدبیر بکنه و الی آخر از اون معانی جبر معانی کسر جبر یا ظالمی که ستم میگیره جلو ستمش رو بگیره به خاطر نصرت مظلوم الله جل و علا ذل جبروت و الله صاحب ملکوت ملکوت مال خودش الله مالکه الله مالک آسمان ها و زمینه و الکبریا هم و عظمت کبریا از بزرگی و بزرگمنشی میاد و عظمت از بزرگی الله جل و علا بزرگمنش بزرگه که این دو تا صفت صفت خاص الله جل و علا سخت الله عقوبت میکنه کسی که بخواد این دو تا وصف را به خودش بده الله فقط مستحق کبریا و عظمت چنانچه در احادیث صحیح داریم خب سجده که رفتن رسول الله صلی الله علیه و هم همینطور به اندازه رکوعشون طولانی بود و در سجدهشون هم همین ذکر رو میگفتن سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریا والعظمه سپس بلند میشدن برای رکعت بعد ثم قرأ آل عمران و بعد در رکعت بعد سوره های دیگر خوندن که در اون روایت داشتیم نساء و مائده و انعام و دیگر سوره ها را خوندن ثم سوره سوره یفعل مثل ذلك یعنی همینطور میخوندن یعنی در یک رکعت یک سوره کامل میخوندن و بعد میرفتن رکوع و از جمله چیزهایی که در این حدیث داریم خصوصا ابتدا اشاره شد مسواک زدن چه در شب قبلا در شرح قیام الليل گفتیم مال آجوری که تاکید شده برش و برای هر نمازی چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لولا انا شق على امتی بالسواک عند كل الصلاه فرقی نمیکنه به هنگام وضو باشه چون عند کل صلاه داریم عند کل وضو هم داریم چه به هنگام وضو چه به هنگام نماز در مسجد هم باشه مسواک دستت باشه مشروع مسنونه خصوصا از درخت عراق کسی دستش باشه و بخواد از اون مسواک استفاده بکنه برای مسواک زدن و دهنشو خوشبو معطر کردن و یک آمادگی هست برای الله جل و علا و جلو الله جل و علا ایستادن سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده و صلی الله محمد و محمد